şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler kendilerine Müslüman dinler, toplumlar, sözlü tutumlar, ilaçlar ve çeşitli iman ve tüksüler kullanarak yapılan işlere verilen artış bunlarla bir etkiye yapalım Müminin bir hakikati vardır bazı kısımları kalbe ve bedene etki edebilir haftalandırabilir ölüme sebep olabilir kişiyi eşinden anlayabilir Yine ikili Allah'ın kendini kaderi ve izniyledir Bunun şeytanı değildir Dinin tüm kısımları ancak şirk koşmak ile ve hadis kuvvetlere, şeytanlara ve bildiğince takım şeylerle yaklaşılarak elde edilebilir bu hadis kullanabilmekse ancak onda Allah'a ortak koşmak mümkün olur sen Allah'a ortak koşacaksın ki e, ona, e, onun istediğini elde etmiş o istediğini elde etmiş olsun söyle sana kaldı bundan dolayı şeriat koyuculuğunu şimdilerimizde söz konusunu etmiştir atıyorum bir bilgi mesela bir sihir bak e, fayda yazacağı zaman sonuçta kimleri kısırlanmadır cinler şeytanlar bunları kısırlanmadır yani cinler şeytanlar niçin bu adamı yardım ki ne diyor bu kendi istedikleri bunu yani kendi istedikleri e, fikri karşı tarafa vermeyecek şey onun askerleri bunlar ne yapacaklar bunu sana bir şekilde yardım edecekler ki e, mesela bizim en son derste söyledim hocam hocam vallahi diyor kendi gözümle gördüm biz de adam da Yemenli bir tane şey e, adamı havada havaya kaldırdı ben elimde havana bir bütünü kaybediyor ben e, şey yaptım e, yani benim bir tane arkadaşım söyledi samimi yanımda ben daha ortamda diyor ki iki tane polis işte çocuktan şey alıyor e, dar alıyor gidiyorlar bizim evine kirlerin evine kapıyı kırıyorlar adam böyle havalanıyor tamam adam böyle havalanıyor tavana kadar polisler dona kalıyor polisler dona yolun içerisinde şöyle giriyor bakıp kaçıp gidiyor tabi bunlar hakiki mi yoksa gözü gözde hayal mi o gözde kıyada hakikinin hakikati vardır her ne kadar bazı ki şey insanın sadece gözüne sevki etse de hani gözün, gözünde bir hayal canlandırsa da sihrin hakikati de vardır hakiki olarak e, bunlar zuhur edilmiyor yani adamın havada olması hayal olarak değildir yani Mutezile bunda e, ben geri gelmişim buna değindim sonra okuyup oradan duymuşum şimdi sihir hakiki midir yoksa hayal midir hayalden mi şimdi öyle sünnet alimlerin hepsi ve öyle sünnet dışındaki alimlerin de bunu cumhuruna göre cumhuruna göre sihir var, var olan bir şeydir ve hakikati vardır Muhtezile fırsatı yerleşmişler bahsediyoruz Öğretmenin tarifi demiş bunlar Bunlar sadece hayalden, korkmaktan, telaşa düşürmekten, hile yapmaktan falan ibaret ediyor diyorum hakikati yoktur adam bir şeyler yapıyor sen tutuyorsun adamı korkudan dolayı başına korkudan dolayı bir hastalığa kapılıyorsun hani çünkü bir aslan gördüm aniden önüne çıktı işte çökeleme hastalığını biliyorum buna, buna benzer diyorum bir hakikati yoktur e, bunu e, mutezile söylüyor e, sadece tabi mutezile değil bunu matrizler de söylüyor tabi mesela Türkçe'de akıda matrizi anlatıyorum şu anki akıda onlar bilmez tabi sanırım Matur'un eseri de böyle söylüyor İbn Hazım da böyle söylüyor alimlerde bunlar diyorlar ki suyun hakkı ancak bunlar öyle sünnete mukadele ediyorlar bunların hem şerifleri Kur'an'a kalk hem de sünnete önce Kur'an'a dönünce Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle diyor ve ma kefere Süleyman ve lakinne şuatine kefere ve azimuna nafike diyor ki Süleyman kafir olmadı küfretmedi ancak şeytanlar küfrettiler kafir oldular neden? bu ayrılığına nafike insanlara küfür edeceğilerdi şimdi bu ayrıntı ki hakiki olduğu ortaya neden? eğer e, sizi hakiki olmasaydı öğretilmesi diye bir şey bize ne öğretir? Bir hakikat olan bir şey Şimdi Allah Azze ve Celle e, onların bir sürü öğretmesine bir haber vermez ya Bu birinci de Yine o ayetin devamında وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَا اَيْرَفَيْجِ Ve bu sürü de e, çeşit eşleri birbirinden ayırmayı öğreniyorlar. Demek ki tefsiri var. Mesela eşler bile birbirinden ne yapıyor? hani mesela benim en son e, Jutya ya satıldığım kişinin hayatı kesinlikle bu hanımın onunla cinsa ilişkiyi özgürebici öne kendisi göremiyor yani bu mümkün değil gidirilenmiş akrabaları tarafından onların yapılmış kimin yapıldığında bunlar bir şekilde tesis anlamış var e, halini de bunu kesinlikle istemiyor ki de dönüyoruz yani hani hani birisi istemez bir hastalığı vardır zaten ikisinin bunlar bunu şey yapınca diyorlar ki kesinlikle bir şey var gelir diyor hanımına rükkesi okuyor hanımını okurken adam tutmaya başlıyor o rükke yapan değil o zaman sende vardı şimdi buraya kadar olan kısımlarda ben şahit değildim en son işte bana anlatıyordu en son rükkesini okuşunu katıldım ben adam ona işte en sonunda bir suyu okudu bir, bir bir kova suya falan aldı bunun içine böyle yıkan bomba sonra bir bardak vardı ona okudu o bardaktan çıkan falan böyle diyemiyor adam anlamadı diyor ki ben hanımın ayakına girdiğim zaman aynı kız kardeşim gibi geliyor aynı kız kardeşim dokunmak dahi istemiyorum diyor yüzüne bakmıyorum kaç aydır diyor o sahada yapıyor ben soruma yapıyorum yüzüne yüzüne bakmıyorum sabah kalkıp bir şey diyorum akşam aldım hala dedi. ama psikolojik olarak rahatsız ediyor yani o yüzden bunun sınıf var şey buradan da anlaşılıyor ki şehidin hakikati var neden çünkü hakikati var ki arasında ayrıldığı şey söylüyor Allah böyle ayrılmış bir tür insanların ayrılmasına sebep oluyor demek ki hakikati var yine Allah böyle bir sen hakkında suresinde ne yapıyorduk Kulay bir Rabbi Selah min şerri mahalak ve min şerri rahatsızlık bir vakat ve min şerri mahalak ve min şerri mahalak ve min şerri mahalak ve min demek ki böyle bir şeyin hakikati var ki Allah bize ne oluyor diyor şimdi Allah Azze ve ne diyor minşer ve nefsatan dinlere üfrenlerin şerlerinden sığınırım diyor şimdi Allah Azze ve Celle dinlere üfrenlerin şerlerinden sığınmamızı istiyor eğer bunun hakikati olmasaydı Allah Azze ve Celle sığınmasını hakikat olmadığı hakikat şey. olmayan bir şeyden ne sorumlu madem ki Allah Azze ve Celle özellikle bundan sorumluluğu ki bu da bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve hakikati olduğunu gösterir yine hadis ve Nebi Aleyhisselam'ın Geçince şöyle diyor Allah'a şirk koşmak, bunu yapmak, Allah'ın haram kıldığı şeyin hak ile öldürmüştür Öldürmek, hak ile olmasın istiyorsun, öldürmek, sen kısa kısa koyun Hayır demek, yetkili mümkün demek, savaş vermeyi kaçmak Hiçbir şeyden haberi olmayan mümkün, kesinlikle hanımların, bunlar istikrasını bulunmak Bunlar e, ülke olmadığı kahve meşhurdur yani, dedi böyle helak edilmiş olmuştur günah rahatlarına ikramlar da tercih ediyor dört şahidler getirecek ne böyle kıyamete kadar onların şahidi kabul olmayacak kıyamete şahidi kabul olmayacak dini akide ile çelişen onu bozulan küfür ve şirk bir şahs. Bunun için yapanın müminliği yüce olur. Şükür olduğunu belirlemeye de yanıtlığımız ayet. Onlar tekrar Süleyman, Süleyman küfür etmedi. Velakin ve şevafi ne tekrar oldu? Süleyman e, şeytanlar küfür etti, kafir oldular kalbini önemli akıtacaklar çünkü insanlara seviyor o zaman kötüdür evet. Bütün asrar-ı kiramın büyüklerinin ömerliğin el hasrat Büyü bir hayır El öldü ve hasra büyük ömer El hasrat Büyü bazı sahabiler büyükleri öldürmüşler Büyüklerin bunlar bir yaptı O, o İslam devletini öldürdü Hemen büyük kırıklardaki de öldürdü Ve bu sahabeler de emeği ama Allah-u Alem razı olan göre tevbesi de kabul edin mutluluk var var ümit mutlak olduğu tefsir edilir. sonra tevbe edin yok öldürüldü ne kadar bir şey bir tevbesi olduğunu bilmiyorsan artık öldürüldü tevbe edersen bir şey olmaz çünkü neden? Çünkü şimdi o kadar tehlikeli ki o adamın çığırından ölüm olmaz yani tamam mı? Çünkü şimdi bu şey yapılan bir şey yani adam terörde ne olursun? Hayır şimdi terör ve bu e, bunun şeyi, güzel bir insan ayrılır helak edildi silahlı helak edildi bir karıkası ayrıldı silahlı bölünme gibi mesela bunun gibi o yüzden bir kız dairesi de öldürülmüştür bazı kitleler sihir ve sihir yapan kültürü işi sıkı tutmamışlardır hatta kentiyle ünlüzde işler kapsamında bu işi yapanlara ödüller ve teşvik edici bilirler ölçüler verdikleri ünlü kentler öğretmedilerini saymışlardır bilmek için kulüpler yarışmalar düzenlenmekte ve bunlar bilmek üzere kafası da paylaşmaktadır şeyler kafaya bu gösterilerde bugün bilinmektedir bu içeriğini bilmemekten akide ilerinin işleri kaynaklanmamaktan akideyi oyunluk edenlere imkan vermekten kaynaklanan bir iştir ama Allah-u Alem ben mevcut bunun sihir olmadığını zannediyorum bu televizyon programlarında hiç görüşmüyorum sihir yok tamamıyla teknolojik şeylerle Değil Allah'a emanet Çünkü neden? Bu çok, çok ve akit bir şekilde ortaya çıkıyor Bir sürü sürülerin bir sürü şeyi e, dinlemek istedim ama nasıl yaptılar diye ortaya çıkmak lazımlarını Baktı çok teknoloji şeyden Yani zaten yakalıyorlar çoğun bin gösteri çıkıyor yakalamıyorlar bir şeyleri Hakikaten çok teknoloji şey İşte büyük çözümlük Mesela hata var hani geçen yaptım mesela normal e, mesela bir de tutuyor Şimdi kafir olarak baktık çocuğun azılı bir vaktiyecek yani. Hatta ben mesela bir günün hakkında attım mesela Şimdi tuttum bu sefer bile bile sana verdim sonra aklının yanına bak sana gidiyor adam bu sefer düşündük dedim demek ki üç tanesini bana veriyor Oğlum yani kafir olarak bunu bilmediğin bir adam hakikaten hiç bilmediğin yerden veriyor adam o yüzden sana bildiğini geliyor ama bunların e, çoğu yani bu programa çıkanların bir şey değil Allah'ın hepsi bilmediği şeyler evet ama tabi o da caiz bir karar bu havaya uçmalar vesaire çünkü o şey adına çıkıyor yobazlık adına çıkıyor yobazlık adına çıkıyor İslam anlamı İslam sözlükte açmak ve güzellik demek İslam büyük çözme alanı büyük çözme bu nasıl caiz büyük çözme caiz caizse nasıl caizse Şiir terim olarak sınıf ilaç ve hukuki okumaları ile büyülenmiş sınıflarından sizin etkisini çözmek bana buna Musa sözlü adamın verdiği sebebi de bu yolla büyülenmiş sınıfın sadeleyen hastalarının üzerinden çözülmesinden yani kardeşinin açılması ve etkisinin izale edilmesinden dolayıdır Musa bu çözümün çeşitleri de bundan bir Dini köyü iki türlü İki türlü çok güzel bir şey Evet Bir bir, bir, bir bir, bir, bir, Bir bir, bir bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, Cabir Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'a gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin büyük ölmek hakkında soru sorulunca o şeytan içindedir. Şimdi burada bir işgal var. Halkı soruyorlar, diyorlar ki Nebi Tasarım'ın kanun çözümlerden soruyorlar. Ne diyor şeytan içindedir? E, hangi dilden bahsetti? Dili büyük çözmekten bahsetti yoksa genel olarak. Genel olarak. O zaman bu hadise göre öbür büyük çözüm çözemez bu bazı kişilere ısrar olmuş geçmiş tarihte ama bu ısrar olmaz neden çünkü bu rivayet umum Nebi Sakon diyor ki bunu çözmek şeytan işidir bu umum İster normal yolla çöz, şer'i yolla çöz İstersen e, küfür yoluyla çöz Bu hadise dahil bu hadise farklıya Ama başka hadise alıyoruz ki bakıyoruz ki caiz Mesela bu sefer olmasının caiz oluyor Bunu haklaştırıyor bu rivayet Bu canlı olan rivayeti haklaştırıyor O yüzden caiz olmak Büyük olmayan caiz göre işte derece yalan vesaire iki hıtiyet Allah'ı sığındırmak bir takım dostlar vardır bir de olan duaları okumak güzelleriyle bir çözümlükte yazdır buna bir saklanın zaten büyüğü ne yaptı? Dokusanlığında yapılan e, büyüğü ne yaptı? Kuyudan çıkarttı çok güzel anlatın tamam alışılma yani tamam yok arkadaşlar ya biraz alalım kısaca